أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كما ما شما از سلسله درس های اعراب متن کتاب الاجرومیه سه درس گرفتیم و حالا باشد با عون و کمک و فضل الهی درس چهارمی از سلسله درس های متن کتاب الاجرومیه را براتان تقدیم خواهم گردانید درس امروزه درس چهارم باب معرفت علامات الاعرابی از همین جا شروع می شود درس امروزه پس سه درس گذشته هر مسائل را بسیار با تفصیل بیان کردم اکنون از این بعد اون مسائلی که ذکر کرده بودم آنها بیاید فقط یک اشاره میکنم اشاره مختصر و و به پیش می رویم و مسائل نو اگر آمد تفصیلات و, بیان خواهم کرد اکنون اعرابی باب و معرفت علامات اعرابی اینجا را ما چند وجه اعراب کردن در حق داریم میتونیم بگیم که بابو باب و معرفت علامات اعراب ترجمهش یعنی بابی شناختن نشانه های تغییر یافتن آخری کلمه ها پس بابو می شود بگیم که این خبر است برای مبتدای محذوف بابو خبر برای مبتدای محذوف است اصل کلام چنین است یا تقدیری کلام چنین است که هذا باب معرفت علامات الاعرابی هذا مبتدا است باب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة باب مضاف معرفة مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة وهو مضاف معرفة باب مضاف می شود علامات مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة على آخره لأنه جم ملحق بجمع المؤنث السالمي وعلامات مضاف الإعراب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره پس علاماتی جمع مؤنث سالم است این بود اعرابی اولین وجه اعراب دویم وجه اعراب می شود بابو را خچه مبتدا میگیم و میگیم که تقدیر کلام چنین است که باب معرفة علامات الاعراب هذا محله باب معرفة علامات الاعراب هذا محله پس بابو مبتدا چطور اعراب شد تا آخره کردیم پس میگیم هذا بابو مبتدا اول مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره بعد از اون تا آخره معرفت علامات الاعراب را خطون اعراب کنید و بعد هذا ها حرف تنبیه مبنی على الفتح ذا اسم اشاره مبني على السكون في محل رفع مبتدا مبتدا ثاني هذا مبتدا ثاني است محلو خبر برای مبتدا ثانی محلو مضاف ها مضاف الیه پس هذا محله مبتدا ثاني مع خبره خبر للمبتدا الاول بابور خبرش انا همون هذا محلو مبتدا دویم قطعی خبرش خبری بابو می باشد این دویم وجه اعراب سیم وجه اعراب میتونیم که ما را بگیم مفعول بهی پس بابا میخونیمش میخونیم که باب معرفت علامات الاعرابی پس بابا مفعول به برای فعل محذوف است تقدیر کلام چنین است که ای قرأ باب معرفت علامات الاعرابی اقرا فعل امر و فعلش ضمیر مستتر تقدیر انت و بابا مفعول بهی مضاف و معرفت مضاف الیه تا داره که اعراب کردیم و چهارمین وجه این وجه ضعیف است یا خیلی قلیل است یا اختلاف است дар масъалаи маҷрур хондани боби яъне боби маърифати аломати лиъроби боби маърифати аломати лиъроби дар ин сурат тақдири калом иқра фи боби маърифати аломати лиъроби иқра феъли амр ва фоилуҳу дамиру мустатиру тақдиру анта ва фи ҳарфи ҷар боби исми маҷрур пас иқра фи феъли ҳарфи ҷарро дар ин ҷо ҳазф кардагӣ ҳастем در این مسئله اختلاف است که آیا این جایز هست یا نیست در درسای گذشته این را با تفصیل بیان کرده بودیم پس این هست باب و معرفت علامات اعرابی را اعرابش و چنین اعراب کرده می شود میتونه بگوی بابو میتونه بگوی بابا، میتونه بگوی بابی هر سه حرکت دادن حرف با در کلمه باب جایز درست می باشد فقط وجه های اعراب را باید بدانید که چرا بابو گفتید چرا بابا گفتید و چرا بابی گفتید دانستن این براتان حتمی می باشد بعد از این عباره نو رو میارد میگوید لرفع اربع علامات الضمه والواو والالف والنون میگوید که رفع چهار علامت دارد یکمش ضمه و دویمش واو سیمش علیف و چهارمش نون می باشد أكن للرفع لوم حرف جر مبني على الف... مبني على الكسر لو محل له من الإعراب رافعي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة للرفع الجار والمجرور متعلقان بكائن خبر مقدم للرفع خبر مقدم می باشد اربع مبتدا مؤخر اربع مبتدا مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة علام وهو مضاف أربع مضاف علامات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره پس للرفع اربع علامات شد خبر مقدم مبتدای مؤخر پس این شد مبتدا و خبر بعد از این الضمتو الضمتو رو ما چند اعراب کرده می توانیم метавонем бигем алдамату бадал ҳаст аз арбау бадали арбау ҳаст ин яке аз эъробо ҳаст пас мегем алдамату бадалу лмарфуи марфуун ва аломату рафи алдамату аззоҳира ина мегем бадали баъду мин кул бадали баъду мин кул ва дамир дар инҷа маҳзуф аст аслш алдамату минҳа яъне мин арбаи яъне ки дамам аз ҳамун чор чизҳои аломатҳои эъроб мебошад ин як эъробаш бадал ва дуюм эъробаш метавонем бигӯем ки аддаммату хабар ҳаст барои мубтадои маҳзуф аддаммату хабарун лилмубтадаи лмаҳзуфи марфуун ва аломату рафи аддаммату аззоҳира тақдири калом чунин аст ки аҳадуҳума аддаммату аҳаду ё аҳадуҳо аддаммату аҳадуҳо аддаммату аҳаду мубтадо мудоф ҳо мудофун илайҳ الضمتو خبر می باشد و خبر می شود این هست دویم وجه اعراب دویم وجه اعراب به این طریق می شود اعرابش کنی خبر برای مبتدای محذوف بگیری الضمتو را و سیم وجه اعراب نو الضمتا می خونیم منصوب می خونیم در این صورت جایز است که الضمتا بخونیم اگر الضمتا خوندیم و والالیفه و نونه همه اینها را منصوب میخوانیم به خاطر آنه که مفعول بهی برای فعل محذوف شود پس الضمته تقدیر کلام چنین است که اعنی الضمته یعنی قصد دارم ضمه را یعنی رفت چهار علامت دارد قصد ممین است که یک تش ضمه هست قصد دارم ضمه را پس اعنی فعل و فاعل و ضمیر مستد تقدیر انا الضمته مفعول بهی اعنی می شود пас ин буд сеюм ваҷҳи эъроб дар калимаи аддаммату ё аддаммата пас се ваҷҳ эъроб кардан ин калима ҷоизу дуруст мебошад валвову вов ҳарфи атф мабни алалфатҳи ло маҳала лаҳу мин алэъроб алвову агар аддаммату гуфтӣ алвову маътуф алалмарфуи марфун вааломату рафи аддаммату алдоҳира аммо агар ки аддаммата гуфтӣ валвова мешавад معطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة والألف واو حرف عطف مبنى للفتح لا محل له من الإعراب الألف معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة أما الضمة تقفتي ميقول الألف معطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة والنون واو حرف عطف النون معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة اما اگر خونده که الضمته منصوب قطعی خونده باشه یکمش را پس میگوی و نون بعد میشود معطوف على المنصوب منصوب و علامت نصبه الفتحة الظاهرة پس این بود اعرابی للرفع اربع علامات الضمة والواو والالف والنون پس با همین اعراب این پر شد بعد از این صاحب کتاب میگوید فاما الضمه فتكون علامه للرفع في اربعه مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء پس این عباره ها ترجمه عباره ها اما ضمه علامت رفع است در چهار جا در اسم مفرد یکم و در جمع تکثیر دویم و در جای معنیس سالیم سیوم و فعل مداریه که در آخرش یکون چیز پیوست نشده باشد یعنی زمیرها یا نونهای توکید پیوست نشده باشد پس این شد چهار جایی که دمه علامت رفع می باشد اکنون اعرابش فاما دمتو فا فای فصیحه است مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب در گذشته فای فصیحه را بیان کردیم که جواب سؤال مقدر می باشد دیگر حاجت به تکرار کردن نیست اما باشد حرف و شرط و تفصیل مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب الضمه مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره فتکونو این فا میگوی فا واقعتون فی جواب اما اما اما شرطیه ای اما شرطی تفصیلی که هست این فا فای جوابی اما می باشد الفا واقعتون فی جواب اما این فا در جواب اما آمدگی است یا میگن فای رابطه فای فای رابطه جواب این طور نام هم دارد فای رابطه جواب فتکونو تكون فعل مضارع ناقص مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم وعلامة رفع الضمة الظاهرة واسمه اسم تكون واسمه ضمير مستتر تقديره هي برمیگرده الضمة بر هي برمیگرده الضمة علامة علامة خبر تكون منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة علامتان خبر تكون منصوب وعلامة علامتان خبر تكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة پس میگوییم که فتكون علامتان جملة فعلیه في محل رفع خبر الضمه الضمه مبتدا بود پس فتكون علامتان این جمله فعلی فعل ناقص با اسم و خبرش در محل رفع خبر شده استاده است برای عظمتو عظمتو مبتدا بود این خبرش می باشد اما خودی جمله اسمی جمله اسمی یعنی مبتدا مع خبره عظمتو مبتدا فتکون علامتا جمله فعلی خبرش کی بود این جمله اسمی جواب امای شرطی است لا محل له من الاعراب در اعراب چنین بیانش میکنید که الضمه فتكون علامتا جمله اسمیه من مبتدا و خبر جواب جواب اما لا محل له من الاعراب اما شرطی تفصیله جوابش میباشد لا محل له من الاعراب چنین اعرابش میکنید بعدش میگوید که للرفع في اربعه مواضع لام حرف جر مبني على الكسر الرافعيس مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة للرفعي الجار والمجرور میتونیم بگیم که متعلق به علامتن جار للرفع جار مجرور متعلق به علامتن این یک اعرابش است میتونیم بگیم که للرفعی علامتن که نکیره هست للرفعی الجار والمجرور متعلقان بکائنتن نعت می شود برای علامتن یعنی علامتن کائنتن لرفعی پس تقدیر کلام چنین می شود پس لرفعی را میتونیم ما صفت بگیریم برای علامتن صفتی علامتن بعد از این میگوید فی اربعت مواضع فی حرف جر اربعتی مجرور فی حرف جر اربعتی مجرور اربعتی مضاف مواضع مضاف الیه مجرور و علامت جره الفتحه نیابتا عن الكسرة الفتحه نیابتا عن الكسرة لانه اسم غیر منصرف مواضع اسم غیر منصرف است و با جای کسره فتحش دادگی هستند و تن غیر منصرف از کسره را قبول نمی کند پس فی اربعتی الجار و المجرور متعلقان بعلامتن این فی اربعتی را ما جار و مجرور متعلق برای علامتن میگیریم جار و مجرور متعلق الجار و المجرور متعلقان بعلامتن این بود اعرابی فاما الضمه فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع بعد ذلك في الاسم المفرد في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب الاسمي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة الاسمي منعوت المفردي نعت نعت المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره أكنون في الاسم الجار والمجرور متعلقان بكائن جار مجرور متعلق بكائن است متعلق به کائن است بدل هست از اربعتی فی اربعتی مواضعه انما اربعتی را بدلش است فی فی الاسمی الجار والمجرور متعلقان بكائن بدل من اربعتین بدل از اربعه می باشد این جار و مجرور را متعلقش بعدش میگوید و جمع تکسیری واو حرف العطف مبني على الفتح له محل له من الاعراب جامعي اسم مجرور معطوف معطوف در جای اسمی هست الاسمی معطوف على المجرور مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة وجامعي مضاف التكسيري مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة بعد ذلك قد وجمع المؤنث السالمي وهو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب جمعی اسم مجرور معطوف على المجرور مجرور یعنی هم در جای الاسمی فی الاسمی در جای اسمی عطف شده ایستاده است پس جمعی مجرور معطوف على المجرور مجرور و علامت جر الكسرة الظاهرة جمعی مضاف المؤنثی مضاف الیه مجرور و علامت جر الکسرة الظاهرة سالمی نعت المجروری مجرورون پس جمعی با منعود می شود مضاف شده به مؤنسی جمعی هم معرفه شده است به سبب مضاف شدن به اسم الف لامدار پس سالمی نعت می شود برای جمعی نه برای مؤنس باز فکر نکنید که از سالمی جمعی المؤنسی است جمع مؤنس نیست بلکه از, از سالمی نعتی المؤنسی فکرش نکنید زیرا اینکه این از سالمی نعت برای جمعی هست نه برای المؤنثی یعنی که مؤنث سالم نمی شود جمع سالم می شود معنا رو دقت بتید پس خوب میفهمید این مسئله رو پس میگید که از سالمی نعت المجروری یعنی نعت جمع جمعی نعت المجرور مجرور و علامت جره الكسرة الظاهرة على آخره بعد از این میگوید والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء والفعل وو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الفعل معطوف على المجرور مجرور اي در جای فعل اسمی در جای الاسمی الاسمی عطف شده استاده است الفعل معطوف على المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة وهو منعوت الفعل منعوت است المضارعی نعت الأول ما نعت الأولي نعت المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة المضارعي الذي اسم موصولة مبني على مبني على السكون في محل جر نعت ثان للمجرور نعت المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة الذي نعت بروي آه، نعت دویم برای فعلي هست نعت برای فعل می باشد لم يتصل بآخره شيء لم يتصل بآخره شيء لم حرف نفي ونصب لم حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب يتصل فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون بآخره بي حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب آخري اسم مجرور وعلامة الجر الكسرة الظاهرة آخري مضاف الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه بآخره الجار والمجرور متعلقان بيتصل يتصل فعل مضارع است متعلق بآخره می بآخره الجار والمجرور متعلقان بيتصل شیعون فاعل يتصل است یتصل فعل مضارع است این شیعون فاعل مرفوع و علامت رفعه الضمه الظاهره على آخره بعد از این جمله لم يتصل بآخره شيء جملة فعلية صلة الموصولة لا محل له من الإعراب يعني الذي اسم موصول است اسم موصول صله طلب میکنند پس لم يتصل بآخره شيء إن جملة فعلية صلة الموصولة لا محل لها من الاعراب می پس این بود إعراب جمله های کلمه هاي فاما الضمه فتكون علامه للرفع في اربعه مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء با همین اعراب اینها به آخر رسید بعد از این صاحب کتاب میگوید و اما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال اول ترجمه این عباره ها اما میگه واو علامت رفع است در دو جا یکم در جای مذکر سالم دویم در اسمای خمسه و همون اسمای خمسه ابوکا و اخوکا و هموکی و فوکا و ذومال می باشند پس اکنون اعراب این کلمات چی است واو حرف عطف است واو حرف عطف است در جای بالا دکی و اما الضمتو و اما الواو عطف است در جای اما ضمتو میتونیم واو واو عاطفه بگیریم میتونیم واو را واو استیناف بگیریم استیناف الاستیناف البیانی واو را میتونیم بگیم واو الاستیناف البیانی مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب یعنی که اختیار داره میتونیم که واو عاطفه بگیریم مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب یا واو استیناف استیناف بیانی مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب پس استیناف بیانی را در درس گذشته با تفصیل بیان کرده بودیم اما حرف شرط و تفصیل مبنی على السکون لا محل له من الاعراب الواو مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره فتكون افاره میگیم الفاء واقعة في جواب اما اما شرطی که هست این فا در جواب ان همون شرط واقع شده استاده است میتونیم بگیم فای رابطه ای جواب تکونو فعل مضارع ناقص مرفوع لتجرده عن النواسب والجوازم واسمه واسمه ضمیر مستتر تقدیره هي برمیگرده به واو تقدیره هي علامتا خبر تكون منصوب وعلامة نسبه الفتة الظاهرة على آخره اکنون فتكون علامتا جملتون فعلیه یعنی فعل ناقص با اسم و خبرش جملتون فعلیه فی محل رفع خبر برای الواوو الواوو مبتدا بود فتکون علامتا جمله فعلی خبری خبری الواوو می باشد پس جمله اسمی الواو فتکون علامتا جمله اسم مبتدا با خبرش این جوابی اما می باشد لا محل له من الاعرابی اما اما شرطی است جوابش الواو فتکون علامتا می باشد که لا محل له من الاعراب می باشد بعد از این میگوید که رفعی، لام حرف جر رفعی است مجرور الجار و المجرور میتونیم بگیم که متعلق به علامتن میتونیم بگیم الجار و المجرور متعلقان به علامتن یا میتونیم بگیم که اعراب وجه دیوم که لرفع الجار والمجرور متعلقان بكائنة نعت برای علامتا نعت می شود برای علامتا زیرا که علامتا نکیره هست فی موضعینی فی حرف جر مبنی علی سکون لا محل له من الاعراب موضعینی اسم مجرور بفی و علامت جره الیاء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في مفرده پس في موضعين الجار والمجرور متعلقان بعلامتن ای فی موضعین را جار و مجرور میگه متعلق هر دینا متعلق هستن به علامتن فی جمع المذکر سالمی فی حرف جر مبنی علی سکون لا محل له من الاعراب جمعی اسم مجرور و علامت جر الکسرة الظاهره جمعی مضاف المذکری مضاف الیه مجرور و علامت جره الکسرة از سالمی نعت نعتی مذکر نیست نعتی جمع است زیرا که جمع مضاف شد به مذکر مذکر که معرفه که است جمع معرفه شد پس از سالمی نعت می شود برای جمعی برای جمع نه برای مذکر پس میگیم از سالمی نعت المجرور مجرور و علامت جره الکسرت الظاهرت علی آخره پس فی جمع المذکر سالمی فی جمعی الجار والمجرور متعلقانی بکائنین بدل می شود برای موضعین این بدل می شود در جای موضعین در محل جر در محل جر زیرا که موضعین اسم مجرور می باشد پس فی جمعی جار مجرور متعلقان بکائنین بدل برای موضعین این بود اعراب فی جمع المذکر سالمی و فی الاسماء الخمسه واو حرف جر في اسم مجرور اسماء في واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب الاسماء اسم مجرور وعلامه جره الكسره الظاهره الاسماء نعت الاسماء منعوت الخمسه نعت نعت المجرور مجرور وعلامه جره الكسره الظاهره يعني الخمسه صفت شده ایستاده است نعت شده ایستاده است برای الاسمائی پس فی الاسمائی عطف در جای فی جمع المذکر سالمی می باشد عطف می شود در جای فی جمع مذکر سالم و هی ابوکا واو در اینجا واو الاستئنافی واو استئنافی مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب هی مبتدا پس هی ضمیر منفصل مبنی علی الفتح فی محل رفع مبتدا ابو خبر مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهر ابو خبر مرفوع علامت رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه من من من الأسماء الخمسة أبو مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه پس وهي أبوك و حرف استناف هي مبتدا أبوك خبر می باشد ضع أخوك ضو حرف عاطف مبنى للفت له محل له من الإعراب أخو معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة أخو مضاف الكاف ضمير متصل مبنى الفتح في محل جر مضاف إليه وحموكي واو حرف عاطف مبنى الفتح لا محل له من الإعراب حمو معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة وحمو مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه پس أخوك حموکی عطف در جای ابوکا می باشند حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب فوكا فو معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الوو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وفو مضاف الكوف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه می وذو و ذو مال ذو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ذو معطوف على المرفوع مرفوع يعني ده جاي أبوك معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وذو مضاف مال مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره فسن بود إعرابي وأما الفوف فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال بو همین كلمات این کلمات آخر رسید بعد از این صاحب کتاب میگوید و اما الالف فتكون علامة للرفع في تثنية الاسماء خاصة صاحب کتاب میگوید و اما الالف ترجمهش اما میگه الف علامت رفع است در اسمهای مصنا مخصوص خاص اسمهای مصنا را علامت رفعشان الف میباشند اکنون اعرابش واما الالف واو حرف العطف میتونه واو بگیم حرف العطف مبني على الفتح اللي محل له من الاعراب میتونه آه، بگیم حرف آه، استئنافی بیانی مبني على الفتح اللي محل له من الاعراب دو وجه اعراب کرده میتونیم این واو را اما اما حرف شرط و تفصیل مبنی على الفتح على السكون لا محل له من الاعراب الالف مبتدع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره فتكون علامة فا مجم فا واقعة في جواب اما این فا واقع شده در جواب اما یا فای رابطه جواب تكون فعل مضارع ناقص مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره یا فعل مضارع مرفوع لتجر فعل ماضي فتكون فعل مضارع ناقص مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم وعلامة رفع الضمة الظاهرة پس اسم تكون ضمير ضمير مستتر تقديره هي يعني برمیگردد به الف تقديره هي این هي برمیگردد به الالف علامة خبر تكون منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره پس فتكون علامتا تكون با اسم خبرش جمله فعلی في محل رفع خبر للمبتدا الالف مبتدا بود فتكون علامتا جمله فعلی خبر برای الالف می باشد اما جمله الالف فتكون علامتا یعنی مبتدا با خبرش جمله اسمیه جواب اما لا محل له من الاعراب این جواب امایی شرطی می باشد لا محل له من الاعرابی می باشد للرفعی لام حرف جر مبنی الكسر لا محل له من الاعراب رفعی اسم مجرور باللام علامت جر الكسره الظاهرة على آخره للرفع الجار والمجرور میتونه بگم متعلقان بی علامتن جار و مجرور متعلق به علامه یا میتونه بگم که لرفع الجار و المجرور متعلقانی بیکائنتن نعت برای علامتن صفت می شود برای علامتن زیرا اینکه علامتن نکیره می باشد فی تثمیت الاسماء خاصتن فی حرف جر مبنی علی سکون لا محل له من الاعرابی تسمیت اسم مجرور و علامت جره الکسرت الظاهرة على آخره تثمیت مضاف الاسمائی مضاف الیه مجرور و علامت جره الکسرت الظاهرت على آخره اکنون فی تثنیت فی تثنیت الاسمائی فی تثنیت الجار و المجرور متعلقان بی علامتن این جار و مجرور متعلق به علامتن می باشد و خلاص بعد از این میگد خاصتن خاصتن را ما چند اعراب ها کرده می توانیم می توانیم بگیم که خاصتا مفعول مطلق برای فعل است میتونیم خاصتا بگیم که مفعول مطلق برای فعل می باشد یعنی که و خاصت مفعول مطلق برای فعل محذوف می باشد اخص خاصتا یعنی که مفعول مطلق برای فعل محذوف می باشد پس تقدیر کلام چنین است که و خاصتا یعنی که وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء في تثنية الأسماء أخص خاصة يعني ألف رو خاص میکنم مخصوص اسم های مسنا پس میشود که ما خاصتا را مفعول مطلق برای فعل محذوف اعرابش بکنیم همین اعرابش بهتر و خوبتر و افضلتر می باشد باز والله اعلم این بود اعراب های و اما الالف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة بهمين اعراب این کلمات به آخر رسید و بعد از این صاحب کتاب میگوید و اما نون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير أو ضمير المؤنثة المخاطبة ترجمهش اما نون علامت رفع می شود در فعل مضارع هر وقتی که پیوست شود به فعل مضارع ضمیر تثنیه یا ضمیر جمع یا ضمیر مؤنثه مخاطبه این بود ترجمهش اکنون اعرابش چی است و اما نونو و میگیم میتونیم بگیم که واو حرف العطف مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب میتونیم بگیم واو الاستئناف واو استئنافی واو استئنافی بیانی مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب اما حرف شرط و تفصیل مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب النون مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على آخره فتكون علامة فا حرف الفاء واقعة في جواب أما يا فای رابطه جواب تكون فعل مضارع فعل مضارع ناقص مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم وعلامة رفع الضمة الظاهرة واسمه ضمير مت... ضمير مستتر تقديره هي برمیگردد به نون فتكون هي يعني همو هي برمیگردد ضمير به نون علامتا خبر خبر تكون منصوب و علامت نصبه الفتحه الظاهره على آخره اکنون فتكون علامتا جمله فعلیه فی محل رفع خبر برای النونو النونو مبتدا بود فتكون علامتا جمله فعلی خب در محل رفع خبری النونوی مبتدا می باشد بعد از این النون فتكون علامتا مبتدا قطعی خبرش جمله فعلی جواب اما می باشد که لا محل له من الاعرابی پس این بود اعراب و اما نون فتكون علامتا میگوید که لیر رفعی لام حرف جر مبنى على الكسر لا محل له من الاعراب رفعی اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة للرفع رو میتونم بگیم که جار و مجرور متعلق به علامتن یا میتونم بگیم که جار و مجرور متعلق به کائنتن نعت میشود برای علامتن صفت میشود برای علامتن في, في, في الفعل المضارعي في حرف جر الفعلي اسم مجرور في حرف جر الفعلي اسم مجرور فعل منعود المضارع نعت فعل منعود المضارع نعت نعت المجرور مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة في الفعل الجار والمجرور متعلقان بعلامتان این فی الفعلی جار و مجرور متعلق میشد به علامتن بعد از این میگوید اذا اتصل به ضمیر تثنیه او ضمیر جمع این اذا را نامش میگویند که اذا ظرفیه شرطیه غیر جازمه در اعراب چنین بیان کرده می شود که ظرف اذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه این اعراب اذا است اذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه واتصل فعل فعل ماض مبني على فتح لا محل له من الاعراب با حرف جر الها اسم مجرور به با حرف جر مبني على الكسر له محل له من الاعراب الها ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور به الجار والمجرور متعلقان باتصل متعلقان باتصل اتصل فعل كاس متعلق شدن به باتصل ضمير ضمير فاعل اتصل يو ضمير فاعل اتصل است فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة ضمير مضاف تثنية مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره أكنون اتصل به ضمير تثنية میگم که جملة فعلية في محل جر مضاف إليه زیرا که اذا ظرف لما يستقبل من الزمان هست یعنی که اذا ظرف است ظرف که باشد پس مضاف است پس اتصل به ضمیر تثنیتین این جمله فعلی فی محل جر مضاف الیه است اذا مضاف اتصل به ضمیر تثنیتین فی محل جر مضاف الیه اعراب میشه چطوری که در وقتی گفتن گفتیم ظرف لما یستقبل من الزمان خافض لشرطه خافض لشرطه یعنی شرط اتصل به ضمیر تثنیتین فعل شرط است فعل شرط در محل جر مضاف الیه می شود زیرا که خود ایذا ظرفیه شرطیه غیر جازمه این مضاف است زیرا که ظرف است ظرف مضاف است اما اتصل به ضمیر ضمیر تثنیتین این جمله فعلی فعلی شرط فی محل جر میگیم مضاف الیه اکنون اذا چی طلب میکند ایزا عامل طلب میکند باز در گفتن گفتیم که ایزا ظرف لما یستقبل من الزمان خافض لشرطه اکنون شرطش مضاف الیهش می شود اما منصوبون بی جوابهی ایزا ظرف از ظرف منصوب هستن کنی عاملش جواب شرط عاملش می باشد جواب شرط عاملش می باشد از بعد از عباره را خلاص کردن اعراب این را اعراب میکنیم بعد جواب شرط را بیان خواهیم کرد میگه او ضمیر جمعین او حرف العطف مبنی علی سکون لا محل له من الاعراب ضمیر معطوف على الم... مرفوع مرفوع يعني ضميرو إن ضميرو آه، عطف شده است در جای ضمیرو تثنیتین در اونجا عطف شده ایستاده است پس میگم ضمیرو مرفوع معطوف علی المرفوع مرفوع و علامه رفع الضمه الظاهره ضمیرو مضاف جمع مضاف الیه مجرور و وعلامة جره الكسرة الظاهرة بعد از این میگوید او ضمیر المؤنثة المخاطبة او همچنین حرف العطف مبنی علی مبني على السكون لا محل له من الاعراب ضمیر معطوف در جای ضمیر تثنیتی ضمیر تثنیتین عطف در جای ما ضمیر هست میگه او ضمیر معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ضمير مضاف المؤنثة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره پس مؤنثتي منعوت المخاطبة نعت المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره پس المخاطبة نعت می شود برای المؤنثتی نعت می شود برای المؤنثتی یعنی صفتی المؤنثتی می باشد پس دیدید ایزا را گفتیم ایزای ظرفیه شرطیه هست وقت ظرفیه شرطیه که باشد فعل شرط جواب شرط برای ما در کار است اتصل اذا اتصل اذا اتصل بی ضمیر تثنیه اتصل این جمله فعلی در محل جر این جمله فعلی فعل شرط است در محل جر مضاف الیه شد پس کنی جواب شرط جواب شرط در کجا است میگیم جواب شرط در اینجا محذوف است در اینجا جواب شرط محذوف است چرا حذف شدگی است دل علیه ما قبله زیرا اینکه ما قبلش بر این دلالت کرده ایستاده است ما قبلش چی است ما قبلش میگد که و اما نون فتکون علامتا لرفعی في الفعل المضارع انا همین عباره دلالت کرده ایستاده است که جواب شرط محذوف است اکنون تقدیر کلام چی می شود تقدیر کلام را دقت بدید اذا اتصل به ضمیر تثنیه فیرفع بنونی انا این شد فیرفع بنونی علامتی ر... انا این شد جوابی شرط فیرفع انا من یرفع جوابی شرط است پس ایزا ظرف است کنی عاملش زیرا که ظرفا نصب می شود عامل در کره برای نصب کردنش کنی عاملش من یرفع یکی جواب می شود محذوف است جواب محذوفی ҷавоби шарт ана ҳамин омили изо ҳаст ана ҳамин омили изо мебошад ана ҳамин юрфау изоро насб мекунад изо пас мабна расуку фи маҳалли насб мешавад зеро ин ки зарф аст пас изо мудоф иттасала бил дамиру татниятин дар маҳалли ҷар ҷумлаи феъли шарт мудофун илайҳ юрфау ҷавоби шарт аст ин ҷавоби шарт омили изои зарфия عاملی ایذای ظرفیه می باشد پس این بود اعرابی اذا اعرابی و اما النون فتكون علامه للرفع في الفعل المضارع اذا اتصل به ضمير تثنيه او ضمير جمع او ضمير المؤنثه المخاطبه با همین این عباره هم ба охир расид акнун то иҷо мо гуфтем ки рафъ чор аломат дорад инҳоро гирифтем бо тафсил эъроб кардем бо ҳамин رفع اعرابش خلاص شد بعد از این میگوید ولی نصبی خمس و علامتین نصب میگوید پنج علامت دارد دیگه اینجاش دیگه تقریبا تکرار همون مسئله گذشته که هست زودتر گرفته میگذره میرویم ولی نصبی و میتونیم حرف عطف بگیریم میتونیم حرف استعنافی بیانیه بگیریم مبنی رفت لا محل لهم من لی حرف جر نسبی است مجرور جار مجرور متعلقان بیکاینین خبر مقدم خمسو مبتدا مؤخر مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره خمسو مضاف علاماتین مضاف الیه مجرور و علامت جر الکسرت ظاهره پس ولی نسبی خمسو علاماتین مبتدا و خبر را در اینجا ما پیدا کردیم پس کلمه الفتحتو الفتحتو را میتونه بدل از خمسو بگیریم بدل از خمسو بگیریم میتونیم که الفتحتو را خبر برای مبتدای محذوف بگیریم یعنی که احدوها الفتحتو میتونیم که الفتحته بگیم مفعول بهی برای فعل محذوف بگیریم پس سه وجه اعراب کرده میتونیم دو وجهش مرفوع است الفتحتو یعنی بدل از خمسو یا که الفتحتو خبر مبتدای محذوف یعنی احدوها الفتحتو یا مفعول بهی که در این صورت منصوبش میخونه میگیم الفتحته پس این بود اعرابی الفتحتو یا که الفتحته والالفو و حرف العطف الالفو اگر الفتحته گفتی الالفه میگوی الفتحتو گفتی الالفو میگویی معطوف على المرفوع مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره والكسره والياء وحذف النون والكسره والياء وابسته به الفتحتو گفتنت است اگر الفتحتو گفتی اینها را هم مرا алфатҳату валалифу валкасрату валёу ва ҳазфу нун мегӯй ҳама инҳо атф мешавад маътуф алалмарфуи марфуъ ва аломатрофи аддамату аззоҳира мешавад аммо гуфтӣ алфатҳата валалифа валкасрата валёа ва ҳазфа нунӣ мегӯй дар ин сурат маътуф алалмансуби мансуб ва аломату насбиҳи алфатҳату аззоҳирату мегӯӣ ин ҳаст эъроби ин калимаҳо фақат дар охир ва ҳазфа ва ҳазфу маътуф алалмарфуи марфуъ بعد میگه مضاف انونی مضاف الیهی مجرور و علامت جری الکسرت الظاهره بعد از این میگوید فاما الفتحه فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء اعراب این کلمه ها میگوید که فا فای فسیحه است این فا فاما فای فای فسیح است فای فسیح را در بارش با تفصیل بیان کرده بودیم اما حرف شرط و حرف شرط و حرف تفصیل است حرف شرط و حرف تفصیل مبنى على سکون محل له من الاعراب الفتحه مبتدا فتكون علامه فا واقع فی جواب اما تكون فعل مضارع ناقص اسم تكون ضمیر تقدیر هي علامتا خبری تکونو فتكون علامة جملة فعلي في محل رفع خبر الفتحة الفتحة مبتدا بود فتكون علامة خبرش می شود پس الفتحة فتكون علامة مبتدا قطعی خبرش جواب اما لا محل له من الاعرابی می باشد لین نسبی لام حرف جر نسبی است مجرور پس این جار و مجرور میتونه بگیم متعلق به علامتن میتونه بگیم لین نسبی جار و مجرور متعلق به کائنتن نعتی علامتن فی ثلاثه مواضع فی حرف جر ثلاثه اسم مجرور ثلاثه مضاف مواضع مضاف الیه مجرور و علامت جره الفتحه نیابتا عن الكسره لانه ممنوع من الصرف پس فی ثلاثتی الجار و المجرور متعلقان بعلامتن این فی ثلاثتی جار و مجرور متعلقان بعلامتن می باشد بعد از این میگوید فی الاسم المفردی فی حرف جر مبني على الكسر مبني على السكون لا محل له من الاعراب اسمي اسم مجرور في الاسم الجار والمجرور متعلقان بكائن بدل از جای ثلاثتی بدل در جای فی ثلاثتی مواضع فی فی الاسمی بدل در جای ثلاثتی می باشد پس الاسمی منعود المفردی نعتی الاسمی نعت المجروری مجرور و جمع تکسیری و حرف العطف مبنی على الفتح و محل جمعی معطوف معطوف على المجرور مجرور یعنی که جمع در جای الاسمی عطف شده استوده است جمعی معطوف على المجرور مجرور و علامت جری الکسرة الظاهره جمعی مضاف التكسيري مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره بعد از این میگوید والفعل المضارع اذا دخل عليه ناصب ولم يتصل باخر شيء والفعل والفعل وهو حرف العطف مبنى للفتح اللي هو محل له من الاعراب الفعلي معطوف على المجرور مجرور يا الفعلي اتجو الاسميه يعني في الاسم المفردي تجو نمو الاسمي عطف شده استوده است الفعلي معطوف على المجرور مجرور وعلامه جري الكسره الظاهره وهو منعوت المضارع نعت نعتي الفعلي نعت المجرور مجرور وعلامه جري الكسره الظاهره اذا این همون ایزایی که پیشتر بیانش کردیم اذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه پس این همون اذا هست دخل فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب عليه على حرف جر الها مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور عليه الجار والمجرور متعلقان بدخله ای علیه جار مجرور متعلق هر دو متعلقان به دخله فعل می باشد ناصبون فاعل دخله است ناصبون فاعل مرفوع و علامت رفع الضمه الظاهره پس دخل علیه ناصبون این فعل شرط است پس میگم دخل علیه ناصبون جمله فعلیه فعل شرط فی محل جر مضاف الیه زیرا که اذا ظرفیه هست مضاف است دخل علیه ناصبون فعل شرط در محل جر مضاف الیه می باشد بعد از این میگوید ولم یتصل به آخری شیء واو اینجا واو این واو میگیم واو واو حالیه مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب این واو واو حالی است مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب لم حرف نفی و جزم و قلب مبنی علی السکون لا محل له من الاعراب يتصل فعل مضارع مجزوم باللم و علامت جزم بی حرف جر آخری اسم مجرور آخری مضاف الها في محل جر مضاف إليه آخری الجار والمجرور متعلقان بيتصل شيء فاعل يتصل فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة پس جمله ولم يتصل آخری شيء جملة فعلیه فی محل نصب حال می شود حال می شود از همون فعل مضارع از فعل مضارع ده حال می شود این جمله فی محل نصب حال اعراب می شود بعد از این ما اکنون اذا اذا شرطیه گفتیم هم فعل شرط هم جواب شرط دارد در اینجا کن جواب شرط در اینجا هم جواب شرط محذوف است یعنی که اصل عباره این طور است والفعل المضارع اذا دخل عليه ناصب ولم يتصل باخره شيء ينصب بالفتحه انا می ينصب بالفتحه جواب ایزای ظرفیه شرطیه هست انمین یونسبو جواب ایزای ظرفیه شرطیه ایزا را منصوب کرده استاده است ایزا ظرف است انا همین یونسبوی که محذوف است از گذشته ما فعمل فتت فتکون علامت لنسبی از همین جا فهمیدیم که در اینجا جواب ایزا محذوف می باشد پس این بود اعرابی فاما الفتحه فتكون علامة للنسب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء این بود اعرابشان بعد از این میگوید و اما الالف این واو میتونه بگیم واوی عاطفه واو حرف العطف مبني على الفتح محل له من الاعرابی اما حرف شرط و تفصیل مبني على سکون محل الالف مبتدا فتكون علامه فا واقعه فا الفاء واقعه في جواب اما تكون فعل مضارع ناقص اسم تكون ضمير مستتر تقديره هي علامتا خبر تكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة پس فتكون علامتا جملة فعلية في محل رفع خبر برای الالفو که مبتدا بود خبر الالفو جمله اسمی مبتدا مع خبره جواب اما لا محل له من الاعراب للنسب لام حرف جر نسبی اسم مجرور الجار و المجرور متعلقان بی علامتن یا میتونیم بگیم که للنسبی الجار و المجرور متعلقان بی کائنتن نعت می شود برای علامتن فی الاسمائی فی حرف جر الاسمائی اسم مجرور الاسمائی منعوت الخمستی نعت نعت المجرور مجرور و علامت جری الکسرت الظاهره پس فی الاسمائی الجار و المجرور متعلقان بی علامتن این جار مجرور متعلق می شود به علامتن نحوو پس ما میتونیم بگیم که نحوو میتونیم بگیم که نحوه اگر رفتون نحوو گفتیم اگر در اینجا ما نحوو گفتیم پس نحوو خبر است برای مبتدای محذوف اون مبتدا چی است یعنی ذالک نحو ذلك نحو پس ذلك ذو اسم اشاره مبني على الفتح في محل رفع مبتدا لام لام بود لا محل له من الاعراب كاف كاف خطاب لا محل له من الاعراب نحو خبر مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره بعد نحو مضاف رأيت فعل فعيل أباك أبا مفعول به مضاف كاف مضاف إليه پس رأيتو أباك جملة فعلية في محل جر مضاف الیه نحو نحو کی مضاف بود این رایت اباک جمله فعلی مضاف الیهش میباشد این یک اعراب اگر که نحو خوندیم اما اگر نحو خوندیم در این صورت مفعول به لفعل المحذوف نحو می شود بخونی نحو می شود بخونی اگر نحو خوندی مفعول به لفعل المحذوف فعل محذوف یعنی تقدیر الکلام اعنی نحوه یعنی اقصد و قصد میکنم مانندی نحوه مانندی مثلی رأیتو پس نحوه در چی اگر که مرفوش بخونیم چی منصوبش بخونیم مضاف می شود رأیتو را فعل ماضی مبنی على السکون لاتصال بالضمیر رفع المتحرک لا محل له من الاعراب التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع في محل رفع فاعل اباك ابا مفعول به منصوب وعلامه نصبه الالف نيابة عن الضمة نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة أبو مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه می پس رأيت أبوك جملة فعلية في محل جر مضاف إليه نحو يمكن نحو مضاف إليه می إن جمله فعلية وأخوك وهو حرف العطف مبنى على الفتح لا محل له من الاعراب اخا معطوف على المرفوع معطوف على المنصوب منصوب یعنی اخا عطف جای ابا هست پس معطوف على المنصوب منصوب و علامه نصب الفتحه الظاهره اخا مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح فی محل جر مضاف الیه می باشد بعد از این صاحب کتاب میگوید و اما الکسرت فتكون علامه للنسب فی جمع المؤنث السالمی واو حرف العطف اما حرف شرط و تفصیل لا محل له من الاعراب الكسرة مبتدا فا واقعة في جواب اما تكون فعل مضارع ناقص اسم تكون ضمير مستتر تقديره هي علامة خبر تكون منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة فتكون علامة جملة فعلي خبر الكسرة الكسرة مبتدا كي بود خبرش فتكون علامة الکسرتو جمله اسمی یعنی مبتدا الکسرتو مبتدا مع خبره الکسرتو فتکون علامتان این جمله اسمی میگیم جوابی اما لا محل له من الاعرابی لین نسبی لام حرف جر نصبی اسم مجرور جار مجرور میتونه بگیم متعلق به علامتان میتونه بگیم که لین نسبی جار مجرور متعلقانی بکائنتن نعت برای علامتن فی جمع المؤنث سالمی فی حرف جر جمعی اسم مجرور جمعی مضاف المؤنث مضاف الیه از سالمی نعتی جمعی می باشد نعت المجرور مجرور و علامت جره الکسرت الظاهره فی جمع المؤنث سالمی بس فی جمعی الجار و المجرور متعلقان بی علامتن اینجا فقط میتونه میگه متعلق هستن با علامتن خلاص این بود اعراب این کلمه ها بعد از این میگوید و اما لیاء فتكون علامه للنسب فی التثنیه والجمع واو درجه میگیم واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب اما حرف شرط وتفصيل مبني على السكون لا محل له من الاعراب الياء مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره فتكون علامه فا حرف فا الفا واقعه في جواب اما تكون فعل مضارع ناقص اسم تكون ضمير مستتر تقديره هي علامه خبر تكون منصوب فتكون علامه جمله فعلی خبر الیاء خبر مبتدا الیاء فتكون علامه جمله اسمی جواب اما لا محل له من الاعراب للنصب لام حرف جر نصبی اسم مجرور الجار و المجرور میتونم بگیم متعلقان بعلامتن یا میتونه بگه که متعلقان بی کائنتن نعت برای علامتن فی, فی تثنیتی فی حرف جر تثنیتی است مجرور الجار و المجرور متعلقان بی علامتن والجمعی و حرف عطف الجمعی است حرف العطف الجمعی معطوف على المجرور مجرور یعنی که الجمعی عطف التثنیتی است پس الجمعی معطوف على المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره بعد از این میگوید و اما حذف نونی فیکون علامة للنسب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون وأما واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أما حرف شرط وتفصيل مبني على السكون لا محل له من الإعراب حذف مبتدا مضاف مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة مضاف النون مضاف إليه مجرور علامة جر الكسرة الظاهرة فيكون علامة فالفاء واقعة في جواب اما یا الفا حرف رابطة جواب يكون فعل مضارع ناقص و اسم يكون ضمير مستتر تقديره هو برمیگردد به حذف و علامتا خبر يكون منصوب و علامت نصب الفتحه الظاهره فيكون علامتا جمله فعليه في محل رفع خبر برای حذف نونی خبر برای مبتدا حذف نونی فيكون علامتا جمله اسمی جمله اسمی مبتدا قطعی خبرش جمله اسمی جواب اما لا محل له من الاعرابی للنصبی لام حرف جر نصبی اسم مجرور الجار و المجرور متعلقان بعلامتن این یک اعراب یا میتونه میگیم للنصب الجار و المجرور متعلقان بکائنتن نعت برای علامتن فی الافعال الخمسه فی حرف جر الافعال اسم مجرور فی حرف جر الافعال اسم مجرور فی الافعال الجار و المجرور متعلقان بعلامتن فی الافعال یعنی يعني الجار و المجرور متعلقان بی علامتن پس افعال منعود الخمستی نعت نعت المجرور مجرور وعلامة الجر الكسرة الظاهرة خمسة إن نعتس برای أفعالي يعني صفت أفعالي هست التي اسم الموصول مبني على السكون في محل جر نعت ثاني يعني الخمسه نعت يكمي افعال هست التي نفع نعت ديومي الأفعالي می في محل جر نعت ثاني آه، للأفعالي رفعها بثبات النوني رفع مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة رفع مضاف ها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه ب حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب ثباتي اسم مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة ثباتي مضاف النوني مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره پس بثبات النوني بثبات الجار والمجرور متعلقان بیکا خبر برای رفعو رفعو را مبتدا گفتیم بثباتی اکنون جار مجرور متعلقان بیکاین خبر میشد برای مبتدا رفعو پس رفعوها بثبات نونی جمله اسمی جمله اسمیتون یعنی مبتدا مع خبره صله الموصوله لا محل له من الاعراب یعنی صله التي میشود لا محل له من الاعراب کی محل اعراب ندارند اینها بزرگ که سله موصوله در اعراب لا محل می باشد بعد از این صاحب کتاب میگوید وللخفض ثلاث علامات و حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب للخفض لی حرف جر خفضی اسم مجرور الجار و مجرور متعلقان بكون خبر مقدم ثلاث مبتدا مؤخر مضاف علامات مضاف الیه مجرور وعلامة جاري الكسرة الظاهرة الكسرة اگر الكسرة گفتیم بدل المرفوع يعني بدل ثلاثو بدل المرفوع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة این یک اعراب یا میتونیم بگیم الکسرتو خبر برای مبتدای محذوف یعنی احدها الکسرتو خبر للمبتدا المحذوف تقدير الكلام احدها الکسرتو یا میتونیم بگیم که الکسرتا مفعول به لفعل محذوف تقدير الكلام أعني الكسرة يعني أقصد الكسرة پس این بود اعراب الکسرتو که يعني بدل یا خبر برای مبتدای محذوف یا میتونیم الکسرتا مفهولون بهی برای فعل محذوف بگیریم ولیا او اگر الکسرتو گفتیم ولیا او واو حرف لعط الیا معطوف على المرفوع مرفوع على مطرف الضمه الظاهره والفتحه واو حرف العطف الفتحه معطوف على المرفوع مرفوع على مطرف الضمه الظاهره اگر الکسرته گفتیم ولیاء و الفتحته میخونیم پس منصوب معطوف علی المنصوب منصوب و علامت نسبه الفتحه الظاهره گفته اعراب میکنیم بعد از این میگوید فاما الكسرة فتكون علامه للخفض في ثلاثه مواضع فاما فا حرفی حرفی فصیحه فا فای فصیحه است مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب اما حرف شرط و تفصیل مبنی علی سکون لا محل له من الاعراب الکسرتو مبتدا فا واقع در جواب اما تکونو فعل مضارع ناقص اسم تکونو ضمیر مستتر تقدیر هی به الکسرتو برمیگردد علامتا خبر تکونو خبر تکونو منصوب پس فتکونو علامتا جمله فعلی فی محل رفع خبر برای الکسرتو که مبتدا بود پس الکسرتو فتكون علامتا جملة اسمية مع خبره يعني مبتدا مع خبره جواب اما لا محل له من الاعراب للخفضي لام حرف جر خفضی اسم مجرور الجار و المجرور متعلقان بی علامتا یا میتونم بگیم للخفضی الجار و المجرور متعلقان بی کائنتا نعت برای علامتا فی ثلاثه مواضع فی حرف جر ثلاثه اسم مجرور مضاف مواضع مضاف إليه مجرور وعلامة جري الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم غير منصرف پس في ثلاثة الجار والمجرور متعلقان بعلامتن این متعلق به علامتن می باشد فی الاسم المفرد المنصرفی فی حرف جر اسمی اسم مجرور فی الاسم الجار والمجرور متعلقان بكائن بدل ای ثلاثتی گفت في ثلاثة مواضع في الاسم الجار والمجرور متعلقان بكائنين اون كائن بدل مشود از جای ثلاثتي پس في الاسم الاسم منعود المفردي نعت المفردي نعت نعت المجرور مجرور و علامت الكسرة الظاهره نعت يكمش است المنصرف نعت ثان مجرور وعلامة جاري الكسرة الظاهره پس المنصرف نعت دي مثلا مفردي نعت یکمی الاسمی است و منصرفی نعت دویمی الاسمی می باشد بعد از این میگوید و جمع تکسیر المنصرفی وو حرف العطف مبنی الالفتح لا محل له من العراب جمعی معطوف على المجرور مجرور ای جمعی عطف در جو فی الاسمی المفردی در جای اسمی ای پس جمعی معطوف على المجرور مجرور و علامت جری الکسرت الظاهره جمعی مضاف التکسیر مضاف الیه مجرور مجرور وعلامه جر الكسره الظاهره و التكسيري منس و, و المنصرفي المنصرفي ان نعت مشود براي جمعي جمعي كي يا كي بله براي جمع من چي مشود نعت مشود نعت المجرور مجرور و علامه جره الكسره الظاهره المنصرفي نعت جمعي مي باشد بعد از این میگوید و جمع المؤنث سالمی و حرف العطف جمعی معطوف علی المجرور مجرور او در جای فیل اسمی در اسمی در جای همون اسمی عطف شده استوده است جمعی مضاف المؤنثی مضاف الیه و از سالمی نعت برای جمعی نعت می شود برای جمعی نه برای مؤنث از سالم نعت شده استوده است برای جمعی و نعت سالمی مؤنثی گرفته نمی شود این بود اعراب این کلمه ها بعد از این میگوید و اما الیاء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع واو حرف العطف مبنى للفتح لا محل له من الإعراب أما حرف شرط وتفصيل مبنى للسكون لا محل له من الإعراب الياء مبتدا فتكون علامة فا الفا واقعة في جواب أما تكون في المضارع ناقص اسم تكون ضمير مستتر تقدر هي برمیگرده به علامة خبر تكون منصوب علامت نصب الفتحه الظاهره فتكون علامتا جمله فعلیه فی محل رفع خبر برای الیا او الیا او مبتدا است فتكون علامتا این خبر میشد برای الیا او الیا او فتكون علامتا جمله اسمی یعنی مبتدا قطعی خبرش جمله اسمی جواب اما لا محل له من الاعرابی میباشد باشد للخفض لام حرف جر خفضی است مجرور الجار مجرور متعلقان بی علامتان یا میتونم بگیم که الجار و المجرور متعلقان بی کائنتن نعت برای علامتن فی ثلاثه مواضع فی حرف جر ثلاثه اسم مجرور ثلاثه مضاف مواضع مضاف الیه مجرور و علامت جره الفتحه نیابه عن الكسره لانه اسم غیر منصرف فی ثلاثه الجار و المجرور متعلقان بی علامتن الجار و المجرور فی ثلاثه متعلقان بی علامتن می باشد فی الاسماء الخمسه فی حرف جر الاسماء اسم مجرور الجار و المجرور متعلقان بکائن بدل ای ثلاثتی فی ثلاثه مواضع ای فی الاسماء جار و مجرور متعلقان بکائن اون کائنین بدل می شود در جای ثلاثتی بدل المجروری مجرور یعنی در جای مجرور بدل شده ایستاده است الاسماء منعوت الخمسه نعت نعت المجرور مجرور وعلامة جري الكسرة الظاهرة وفي التثنية واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب التثنية اسم مجرور وعلامة جري الكسرة الظاهرة في تثنية عطف شده شده در جای الاسمائی فی الاسمائی در جای فی الاسمائی عطف شده استوده است والجمع واو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب جمعی معطوف علی المجروری مجرورون یعنی که والجمعی عطف شده است در التثنیتی در جای التثنیتی عطف شده استوده است الجمعی معطوف علی المجرور مجرور و علامت جره الكسرة الظاهرة على آخره پس این بود اعرابی و اما الیاء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الاسماء الخمسة وفي التثنية والجمع بعد از این میگوید وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف ضو حرف العطف مبنى للفتح لا محل له من الإعراب أما حرف شرط وتفصيل مبنى للسكون لا محل له من الإعراب الفتحة مبتدا مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة فتكون علامة الفاء واقعة في جواب أما تكون فعل مضارع ناقص واسم تكون ضمير مستتر تقديره هي бармегардад ба алфатҳату аломатан хабару такуну марфу мансуб ва аломату насби алфатҳату азоҳира пас фатакуну аломатан ҷумлатун фелия фи маҳалли раф хабар барои алфатҳату алфатҳу мубтадо буд фатакуну аломатан ҷумлаи феълӣ хабаруш мебошад алфатҳату фатакуну аломатан ҷумлаи исмӣ яъне мубтадо қатӣ хабаруш ҷавоби аммо ло маҳалла лаҳу мин алиъроби мебошад аммо ҳамои шартӣ аст شرطی است جواب شرط لا محل له من الاعرابی می باشد للخفضی لام حرف جر خفضی اسم مجرور الجار و المجرور متعلقان بعلامتن یا میتونم بگم که الجار و المجرور متعلقان بکائنتن نعت برای علامتن فی الاسمی فی حرف جر اسمی اسم مجرور و علامت جر الکسرة ظاهره فی الاسمی الجار و المجرور متعلقان بعلامتن اینجا رو مجرور متعلق و علامتا الاسم منعود الذي اسم الموصولة مبني على السكون في محل جر نعت برای الاسمی نعتی الاسمی لا حرف نفي مبني على سكون لا محل له من الإعراب ينصرف فعل مضارع مرفوع لتجرده عن النواصب والجوازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وفاعله ضمير مستتر تقديره هو برمیگردد به الذي لا ينصرف جملة فعلية صلة الموصولة لا ينصرف جمله فعلی صله الذي می باشد که لا محل له من الاعرابی می باشد پس این بود اعرابی و اما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف بعد از این صاحب کتاب میگوید وللجزم علامتان يعني جزم دو علامت دارد از سکون و الحذف ولیل جزمی علامتان واو حرف عطف مبنى للفتح لا محل له من الإعرابي لي حرف جر مبنى للكسر لا محل له من الإعرابي جزمی اسم مجرور علامت جر الكسرة الظاهرة للجزم الجار والمجرور متعلقان بکائنین خبر مقدم علامتانی مبتدعون مؤخر مرفوع و علامت رفع الالف نیابتا عن الضمه لانه مثنى علامتان مبتدا مؤخر است مرفوع است علامت رفعش الف است و خاطر اونه که این مثنا می باشد پس ولی الجزم علامتان اینجا در مبتدا و خبر رو پیدا کردیم از سکونو این سکون را می شود ما اعرابی بدل بکنیم بگویم بدل علامتان مرفوع علامت رفع دمتا ظاهره یعنی بدل المرفوع مرفوع و علامت رفع دمتا ظاهره میتونیم از سکونو را خبر برای مبتدای محذوف بگیریم یعنی احدهما از سکونو یا که احدها از سکونو احدو مبتدا مضاف ها مضاف الیه از سکونو خبر می برای مبتدای محذوف یا میتونیم بگیم از سکون نه از سکونه که گفتیم مفعول بهی برای فعلی محذوف يعني كي وللجزم على علامتان اعني السكون يعني اقصد السكون ميتوني مفعول به برای فعلی محذوفش بگیریم والحذف واو حرف العطف حذف اگر از سکونو گفتیم حذف میگیم معطوف علی المرفوع مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره اگر از سکونه گفتیم والحذف میگیم معطوف علی المنصوب منصوب و علامت نصبه الفتحه الظاهره على آخره بعد از این صاحب کتاب میگوید فاما سکون فیکون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر أكنون فأما السكون ف فاي فصيحة مبنى للفتح لا محل له من الإعراب أما حرف شرط وتفصيل مبنى للسكون لا محل له من الإعراب السكون مبتدا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة فيكون علامة الفا واقعة في جواب في واقعه في جواب اما واقع شده در جواب اما يكون فعل مضارع ناقص اسم يكون ضمير مستتر تقديره هو برمیگرده به السكون علامتا خبر یکون منصوب و علامت نصب الفتحه الظاهره فیکون علامتا جمله فعلیه فی محل رفع خبر برای السکونو السکونو مبتدا بود پس فیکون علامتا این خبرش می باشد پس از سکون فیکون علامتا این جمله اسمی جوابی اما لا محل له من الاعراب می باشد جوابی از سکون لا محل له من الاعراب می باشد للجزمی لام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الاعراب جزمي اسم مجرور وعلامة جره алкасрату аззоҳира лилҷазми алҷору валмаҷруру метавонем бигем ки мутааллиқони биаломатан алҷору валмаҷрур мутааллиқони биаломатан ё ки лилҷазми алҷору валмаҷруру мутааллиқони бикаинин бикоинатин коинатан нат барои аломатан мебошад филфеъли фи ҳарфи ҷар феъли исми маҷрур филфеъли آه، الجار والمجرور متعلقان بعلامتن این فی الفعل الجار والمجرور متعلقان می شود به علامتن الفعلی منعوت المضارعی نعت المضارعی نعت نعت الاول الصحيح نعت ثان المضارع نعت الأول مجرور ونعت المجرور مجرور وعلامة جاري الكسرة الظاهرة الصحيح نعت ثان مجرور نعت المجرور مجرور و علامت جره الكسرت و الظاهرت با میگیم از صحیح مضاف الاخری مضاف الیه مجرور و علامت جره الكسرت و الظاهره ایره اضافه لفظی میگن که از صحیح الاخری این اضافه مضاف مضاف الیه لفظی میباشد این یک اعراب میتونیم که مضاف مضاف الیهش بگیریم اضافه لفظی بگیریم یا میتونیم بگیم که Э, фи лфеъли лмудориъи саҳиҳи лохиру охиру ам бигем агар ҷоизу дуруст аст агар охиру гуфтем эъробу чӣ аст алсаҳиҳу ин яъмал амала феълиҳи ин сифати мушаббаҳ аст амали феълша кардестай алохиру фоили алсаҳиҳу мешавад бад бад мегем ки алохиру фоилу э, фоилун марфун ва аломатрафи адамата алзоҳира фоили чи аст фоили алсаҳиҳу асаҳиҳӣ мебошад алохиру мехонем дамақати фоили асаҳиҳӣ мебошад саҳӣ сифати мушаббаҳ аст амал кардаса фоил гирифтай баъдаш ва ё метонем ки бихонем ки фи лфели лмудории саҳиҳи лохира охирам хондан ҷоиз аст агар охира хондем ира мафъулун биҳӣ меган алаташбиҳ ба мафъулун биҳ ира меган алаташбиҳ ба мафъулун биҳӣ به خاطر اونه که صحیح میگه صفت مشبه است با مثل مفعول بهی میگه عمل میکند چرا ما با مثل فعل متعدی میگه چرا که مفعول بهی میگیرد پس این هم میگه مفعول بهی میگیرد یا اعراب دیگر هم هست میتونیم بگیم که فعل فعل المضارع صحیح آخره آخره على تشبیه بالمفعول بهی اعراب میشود بعد از صفت مشبهه پس این بود إعرابي فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر بعد ذلك سيب كتاب کتاب وأما, و الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون وأما الحذف وهو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أما حرف شرط وتفصيل مبني على السكون لا محل له من الإعراب الحذف مبتدا مرفوع مطرف الضمة الظاهرة فيكون علامة الفاء واقعة في جواب أما يكون فعل مضارع مرفوع فعل مضارع ناقص مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره و فاعله ضمیر مستتر و یکونو اسم یکونو ضمیر مستتر تقدیره هو برمیگردد به الحذف هو برمیگردد به الحذف علامتا خبر تکون منصوب و علامت نصبه الفتحه الظاهره على آخره پس فیکون علامتا جمله فعلیه فی محل فی محل رفع خبر برای الحذفو برای مبتدا خبر شده استاده است پس الحذف فیکون علامتا یعنی مبتدا قطعی خبر جمله اسمی الحذفو که مبتدا هست این جمله اسمی در اعراب میگوییم که جواب و اما لا محل له من الاعرابی میباشد لیل جزمی لام حرف جر جزمی است مجرور الجار و المجرور متعلقان بی علامتن یا که الجار و المجرور متعلقان بی کائنتن نعت می شود برای علامتن فی الفعلی فی حرف جر فعلی است مجرور الجار و المجرور متعلقان بی علامتن الفعلي نعت آه، الفعلي منعوت المضارع نعت أول المعتل نعت ثان مضارع نعت يكمي الفعلي مجرور علامة جر الكسرة الظاهرة المعتل نعت ثان بري الفعلي مجرور علامة جر الكسرة الظاهرة الآخري میتونیم الاخری بخونیم پس میگیم المعتلی مضاف الاخری مضاف الیه مجرور و علامت جر الکسرة الظاهره اینجا اضافه لفظی است اضافه لفظی می باشد یا میتونم بگم که المعتل الاخی رو آخرو را ما بگیم که فاعل مرفوع علامت رفع ضمت الظاهره یعنی که معتل صفت مشبه است عمل فعل کرده آخرو را فاعل برای خودش گرفته ایستاده است اینم جایز است و فی الافعال التي رفعها بثبات النون ضو حرف العطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الاعراب الافعال اسم مجرور وعلامه جر الكسره الظاهره في الافعال وفي الافعال عطف می شود در جای و فی الفعل المضارعی در جای فی الفعل المضارع عطف شده ایستاده است این فی الافعالی پس الافعال منعوت التي اسم الموصوله مبنی على السکون فی محل جر نعت برای الافعالی افعال منعوت است و التي نعتش می باشد التي صفتی الافعالی رفعها بثبات نونی رفع مبتدا مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره رفع مضاف ها ضمیر متصل مبني على السكون في محل جر مضاف اليه بثبات نون بي حرف جر ثباتی اسم مجرور ثباتی مضاف النونی مضاف إليه مجرور وعلامة جاري الكسرة الظاهرة بثبات الجار والمجرور متعلقان بكائن خبر رفع مبتدا بود رفعها رفع مبتدا بثبات جار و مجرور متعلقان بكائن خبر مشاد برای رفع پس رفعها بثبات نونی جملة اسمية صلة الموصولة لا محل لها من الاعراب این رفعها این جمله این силаи аллатӣ мешавад аллатӣ исми мавсул ки аст ин силааш мебошад силату лмавсулати ло маҳалла лаҳо мин алиъроби пас ин буд бобу маърифати аломати лиъроби то охирашро бо фазлу бузургии аллоҳ алҳамдулиллоҳ тавонистем ки тавонистем ки бирасонем баъд аз ин мегӯяд фаслун алмуърабату қисмани акнун дарси имрӯзаро дар ҳамин ҷа منع میکنیم در همینجا به آخر میرسانیم از این فصلون اعرابش چی است و چند اعراب دارد المربات و قسمانی و دوام این را انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت پس این بود درس مروزه همون با همین درس امروز را به پایان میرسانم تا درس آینده الله حافظ و مددگار بارک الله فیکم و جزاکم الله خیره و السلام علیکم ورحمة الله وبركاته